Egunon guzti hori goizeko sortzi terdiak pasatxo txe bertan hau berrion albiste da, berriozari irratiaren albiste emankizuna. kizuna. Aste santuko oporraldiaren ostean hementxe gaitu zuen, e, zue, ba, inguruko eta hurbileko berriak e, eskaintzeko prest, eta lehenik eta behin e, termometroari erreparatuko diogu. Horentxe bertan, amabi graduko temperatura daukagu berrio berriozaren eta zerua estalita. Eta beti bezala, e, Nafarroako albisteak izango ditugu aipagai, lenik eta behin, Jolanda eh, Barzinari tartak botatzeagatik auzipetu egin dituzte mugitu taldeko laukide. Santiago Pedraz, Espainiako auzitegi nazionaleko epaileak Ibon Garzia Garrido, Julio Martín Villanueva, Mikel Álvarez Forcada eta Gorka Obejero auzipetu egin ditu. Yolanda Barzina Nafarroako gobernuko lehendakariari aurpegira hiru tarta botatzeagatik. Iazko urriaren hogeita zazpian egin zuten ekintza Oksitaniako Tolosan abiadurandiko trenaren aurka daudela agertzeko. Autoritateen kontrako delituagatik auzipetu ditu pedrazek eta epaiketan lau eta amar urte arteko kartzela zigorria jasotzeko arriskua izango dute. Mugitu mugimenduko kideak dira Gartzia, Martin Villanueva, Alvarez eta Obejero. AHTak Euskal Herri guztian eragiten dituen inpaktu ekologikoak, ekonomikoak eta sozialak salatu nahi izan zituen. Pirinioetako komunikazioi buruzko konferentziak egin zituzten urrian Tolosan han bildu zen Pirinioetako lan komunitatea, Pirinioetako bialdeetako eskualdeak batzen dituen erakundea. Besteak beste erakundeko partaide dira Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa. Iazko konferentziaren gai nagusia abiadura handiko trenaren Pirinioetako lerrioen arteko loturak izan ziren eta horrez gain Bartzinak erakundearen presidentzia hartu zuen bi urterako. Une hori hautatu zuten mugituko kideak eh, Bartzinari aurpegira hiru tarta botatzeko. Eta azken egunetako albiste garrantzitsuenetako bat aberri eguna izan da, e, orain balorazioen ordua iritsi da, gogoratu iruñean independentista eksareak e, aberri eguna ospatu zuela ba, ezkerreko alderdi abertzaleekin, eta orain e, ba, balorazioa egiteko garaian aberri egun hori urrats berrien aurrekari izan dela dio independentistak sareak. Nafarroako hiriburua zapi berdez bete eta urrengo egunean, aberrieguna urrats berriekin edo udat urrats berrien aurrekaria dela esan zuen atzo independentistak sareko garbine bueno kideak. Honekin batera, independentzia zorionez ez da politikoaren erdian dagoela eta berau agendan indarrez sartu dela adierazizuen. Independentistak sarekoen iritziz, alferrikakoak dira, ortengo aberrieguna hauteskunde aurreko giroan edo alderdien arteko leian kokatzeko saioak. Independentziari begira jarrita gaude, jada, gero eta Euskal Herritar gehiago iesek izan ziren, garbine buenoren eh, hitzak e, berau eh, sektore eta esparru berrietara zabaltzen ari dela iritzi. Zondorio, zaberri egunaren arrakastak, independentziaren aldeko herri mugimendu zabal, anitz eta berritzailearen heldutasunaren berri ematen duela, esan zuen buenok, Iruñean batutako jendetza alderdi koalizio instituzio, sektore edo eh, bestelakoekin identifikatzeko naia erakutsi dutenen jarrera ere kritikatu zuen atzean dagoen indarriaren garrantzia eskutatzeko egiten dutela argudiatuz. Eta berrio berriozarrera urbilduko gara inguruko albisteak eh, eskaintzeko eta apirileko aur programazioarekin eh, hasiko gara. Gaur bertan hasiko da programazio hori, eskolan oporrealdia dela probesturik aurrei begirako jarduera batzuk antolatu ditu berrio berriozarko udaleko kultura sailak eta urrengoak dira gaur bertan e, eh, apirilak aste asteartearekin lur usabiaga ipuin kontalariak ugo eta piratak izan izeneko saioa eskainiko du berriozarko liburutegi publikoan. Bihar e, eh, ilak amaika, aste azkenarekin, hop filma ikusi izanen da gaztelaniaz udaletxeko kulturgunean eta ostegunean magia edo magia ikuskizuna eskainiko da Oliver Magoaren eskutik Euskaraz kulturgunean bertan. Eh, ostiralean, eh, apirilak amairu, Sergio de Andrés ipuin kontalariak azken jarduera eskainiko du, kuentos de txistera izeneko saioa gaztelaniaz liburutegian. Jarduera guzti guztiak eh, arriatxaldeko sei terdietan hasiko dira eta doainik izanen eh, dira. Bestalde, aste honetan ere, kiliki ludotekan aur programazioa izanen da goizeko amarretatik ordu batetara. Bestalde, apirilaren bukaeran hainbat ikastaro eginen dira berriozarko kiroldegiko rokodromo berrian eskalada ikastaroak izanen dira ba, e, jarduera hori, eskalada hori sustatzeko ikastaroan izena ematearekin batera Nafarroako Mendi Arloko Federazio aseguruare eginen da. Berriozarko kirol elkarteak e, antolatu ditu ikastaro hauek eta berriozarko udaleko kirol eta gazteriaren sailaren e, zein kamiraren laguntzarekin Apirilaren hogeita lautik maiatzaren hogeita bira bitartean eginen dira, ordu eta erdiko zortzi saio izanen dira, E, guztira, amabi orduko ikastaroa, aste arte zein ostegunetan, eta hiru mailatan e, banatu dute, lehenbizikoa txiki entzat, zortzi eta amabi urte bitarteko entzat, ama, e, e, agiratxaldeko bostetatik sei terdietara izanen da hori, aste arte eta ostegunetan. Bigarren ikastaroa, gazte entzat, amairu eta amazazpi urte bitarteko entzat, e, eh, sei terdietatik, sortzietara, eta bukatzeko helduen ikastaroa, amazortzi urteki, urtetik engorako entzat, agriatxaleko sortzietatik, eh, gaueko bederatzi terdiak arte, izena emateko epean, apirilaren eh, amarritik, hau da, gaurtik aurrera amazortzira bitartean eh, izanen da, udaletxean eh, goizez, goizeko amarritatik ordu batetara, eman dezakezue izena, eta gazten gizarte etxean, gazte gaztetxean edo gaztelekuan, arretxaldez, arretxaldeko seietatik zazpietara astelenetan izanezik. Eta bi harko beste deialdi bat e, eh, elkarretaratzea osasun etxearen atarian asteazken ero bezalaxe berriozarko osasun etxeko langile zein medikuek elkarretaratzea deitu dute bihar goizeko amarretarako. Amar eh, minutuko lanuzte simbolikoa izanen da, mediku batek engaixo bakoitza hartatzeko beharko lukeen denbora minimoaren adierazgarri. Osasun publikoaren eh, sailean, Nafarroako gobernuak egin dituen murrizketak salatzea, da kontzentrazio hauen helburua eta haiekin bat egiteko deialdia luzatu diote antelatzaileek berriozarko jendarteari. Bestalde, gogoraraziko ondizu egun, ba, uda hurbiltzen ari dela, eta beste behin ere, aur saharagrak eh, prestatzen ari direla, ba, udaldian eh, gurekin eh, pasatzeko, hemengo familiekin pasatzeko, eta horren eh, karira, apirilaren amazazpian, informazio mintzaldia ah, eginen dute berriozarko udaletxeko kulturgunean, arratsaleko zazpietan, Saharako aurreak hartu nahi dituzten familiei argibideak emateko, beraz eh, hortxe daukazue aukera, ba, zuen eh, elkartasuna adierazteko eta uda honetan eh, aur saharar bat eh, zuen etxera eramateko izan ere saharako uda bero handikoa da, temperatura jasanezinak jasan e, agertzen dira termometroetan eta jaimak dira babesleku bakarra eta hemen aldiz ba, beroa izan arren baditugu horri aurre egiteko moduak eta e, binipin ura badaukagu, basamortuan ez daukatena, eta beraz eh, aukera polita, e, aur sajarakrak gurera ekartzeko, e, uda partean ez bada ere. Eta bukatzeko udalaren beste ohar bat Berriozarko udalak ebatzi ditu euskara ikasteko 2011-2012 ikasturteko behinbeineko diru laguntzak Eta beka hoiek jasoko dituzten bizilagunen zerrenda ikusgai dagoia da berriozar.es eh, udal webgunean. Diru laguntza jaso dutenek ikasturte amaierako agiriak aurkeztu beharko dituzte uztailaren ama bosta baino lehen. Eta iazko azaroan eskaerarik egin ez zuten pertsonek oraindik aukera badute 2012ko ekainaren batetik uztailaren ama bostera egin al izanen dute eskaera hori. Edozein argibide behar izan ez gero, udalaren Euskara zerbi zerbitzura jo dezakezue bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatziz telefono zenbakira edota euskara abildua berriozar.es elbide elektronikora errepikatiko ditugu kontaktu moduak eh, telefonoz bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zenbakian edo interneten e-postaz euskara abildua berriozar.es Música Zortziak eta berrogeita lau minutu hausia izan da dena gure gaurko boletinari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar e, irratian eta baita interneten ere ordu oro eguzkiplaza.neten.